Nakon toga govorili smo o uvjetima ispravnosti namaza, jer namaz ne može se svakako obavljati kao i ostali ibadeti. Tako i namaz ima svoje uvjete, uvjete ispravnosti. Također ima svoje sastavne dijelove, ima dakle nešto što je lijepo, što je preporučeno da se čini u namazu i nešto što je pokuđeno, što ne bi trebalo, što ne dolikuje da na takav način se ponašamo dok obavljamo namaz, dok stojimo pred svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, evo već treću emisiju ili četvrtu govorimo o o samom konkretnom načinu obavljanja namaza. Odlasku do džamije, kako, na koji način, ulazak u džamiju, kako biva, kada uđemo u džamiju, šta radimo i slično. I dakle, nakon toga iščekujemo i kamet, da mu edzin prouči i kamet, da se poravnamo, da stanemo u saf, da svoj saf ispravimo, da svoj saf zbijemo, da popunimo prvi saf, pa nakon toga drugi saf, drugi saf da se približi prvom safu i slično. O tome smo govorili u našim zadnjim emisijama. Nakon što se prouči i kamet i popuni se poravna saf, donese se nijet za dotični namaz koji se klanja. Dotični fard, podnevski, kindijski, akšamski, jacijski ili sabaski fard nakon što donesemo nijet u svome srcu, podižemo ruke u visini ili ramena ili u visinu ušiju i donosimo početni tekbir. Ili kako se to kaže, tekbiratul ihram. Tekbiratul ihram. Ovaj početni tekbir naziva se na ovakav način u knjigama fikha tekbiratul ihram, naziva se jer njime, tim tekbirom postaje haram. Postaje zabranjeno u namazu činiti ono što je bilo dozvoljeno prije nego li stupimo u namaz. Kada donesemo početni tekbir Allahu Akbar, dakle sa ovim riječima, Allahu Akbar, nakon toga nije nam dozvoljeno govoriti, nije nam dozvoljeno smijati se, nije nam dozvoljeno jesti, piti, okretati se, hodati i slično. Zbog toga se početni tekbir zove tekbiratul ihram. Dakle, postaje haram nakon što stupimo u namaz, postaje nam haram zabranjeno ono što nam je bilo dozvoljeno prije stupanja u namaz. Kada donesemo, dakle, početni tekbir, stupimo, stupimo u namaz, stojimo. Dakle, obaveza nam je na fard namazima da stojimo. O tome je bilo malo govora u našim prethodnim emisijama obaveza nam je na fard namazu da stojimo. Qiyam jedan je od sastavnih dijelova namaza. I to dakle posebno kod fard namaza. Na fila može se klanjati sjedeći, međutim onaj koji klanja na filu sjedeći, njegov namaz je dakle duplo man, manje vrijedan od namaza onoga koji klanja na filu, koji klanja sunnete stojeći. Međutim, ukoliko ima opravdani razlog, pa klanja sjedeći zbog bolesti i slično, tada dakle će istu nagradu kao onaj koji klanja sjedeći. Zbog hadisa koga je zabilježio Imam Buharija, kada neko od vas ode na put ili se razboli, pisat mu se dijela koja je činio, u kojima je ustrajavao dok je bio zdrav i dok je bio kod kući. Pa dakle, ukoliko se čovjek razboli, pa ne može da obavlja određene ibadete na način kako ih je obavljao ranije dok je bio zdrav, njemu će se pisati tada dok obavlja kao da ih obavlja zdrav u punoj, punoj snazi. Dakle, stojimo na namazu. Kako stojimo na namazu? Čovjek kada stane pred svoga gospodara treba da stane normalno. Dakle, da stane normalno. Narošto, dakle, ukoliko se na namazu duže stoji, ukoliko se u namazu duže uči trebao bi dakle da stane normalno, da se u toku namaza ne dovede dakle u situaciju da mora se premještati s jedne noge na drugu nogu, već dakle da stane normalno. Nije u redu da se dakle mnogo rašire noge, niti je dakle u redu da se stopala sastave jedno uz drugo. To je dakle suprotno sunnetu. To je suprotno sunnetu kako se prenosi od ashaba i od tabina, kako se prenosi od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu talan da je vidio čovjeka u džami, u mesčidu, kako klanja sastavljeni stopala. Sastavio je svoja stopala jedno uz drugo, pa je rekao uh, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, on je ahta sunne. On je dakle pogriješio po pitanju sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u ovom detalju. Preče je bilo i meni bi bilo draže da je malo dakle, razmaknuo svoja stopala. Također, tabijini su znali govoriti, zapamtili smo toliko i toliko. Jedan od tabijina je rekao, zapamtio sam 18 shaba u ovoj džami, vidio sam ih kako klanjaju i nijedan od njih nije sastavljao svoja stopala jedno, jedno uz drugo. Dakle, treba čovjek da stane normalno, normalno u svome namazu. Kada klanja fard namaz sa, dakle, drugim svojim jeli, drugovima, babima, muslimanima, stoji dakle sa ostalim džematlijama u safu, lijepo bi bilo da svako od njih dakle stane normalno, odnosno da ukoliko su ikako u mogućnosti da sastave oni svoja stopala, dakle ne svoja stopala da sastavi svaki svoje stopalo jedno uz drugo, već da on svoje desno stopalo priljubi uz lijevo stopalo svoga jeli, brata muslimana koji klanja s njegove desne strane i on svoje lijevo stopalo uz desno stopalo svoga brata muslimana koji klanja dakle s njegove lijeve strane. Lijepo bi bilo jer su na takav način postupali ashabi radijallahu anhum ajma'in kada bi klanjali za Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam oni bi sastavljali svoja ramena i sastavljali bi jeli, svoja, svoja stopala na takav način popunjavajući saf, popunjavajući saf i prazninu u safu jer je došlo u hadisu Allahov poslanika alihi salatu wasalam da onaj koji sastavi saf, Allah će ga sastaviti sa sobom. I onaj koji rastavi saf, napravi dakle prazninu u safu, Allah će ga, Allah će ga rastaviti od sebe. Dakle, u svakom slučaju, lijepo bi bilo, trebalo bi nastojati da prije nego li se otpočne s namazom, da se na ovakav način jeli, sastave džematlije jedan uz drugoga. I dakle, ukoliko se klanja zasebno, onda, kao što rekao, stoji se normalno, stane se, jeli, normalno da čovjek može što duže ostati u namazu. Također, trebalo bi, ukoliko čovjek klanja sam, iako će ako Bog da biti napomene kod ovoga pitanja još, trebao bi, dakle, ukoliko klanja sam, da nešto postoji ispred njega. Mi to kažemo, jeli, perda ili sutra, trebalo bi da nešto postoji ispred njega. Od njegovog mjesta gdje on stoji do mjesta te perde trebalo bi otprilike da bude tri lakta. Dakle, na udaljenosti od njega treba na tri lakta udaljeno staviti je li nešto, je jeli nekakav štap ili stolicu ili se primaknuti zidu ili ukoliko neko klanja ispred njega. Uglavnom, dakle, ne bi trebao čovjek da klanja, a da nešto nema ispred njega. Dakle, da je ispred njega prostrano, nema dakle ništa. To dakle nije u redu da se na takav način klanja. Jer je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je rekao la tu sallu illa ile sutra. Nemojte klanjati osim prema sutri. Osim prema sutri. Pojedini islamski učinjaci upravo zbog ovog hadisa i načina u kojem je on izrečen, dakle u zapovjednom načinu, u imperativu kažu da je obaveza staviti ispred sebe ispred sebe sutru. To je dakle ukoliko klanja čovjek sam i ta, takav je slučaj za imama. Imam, dakle, ukoliko ne klanja u džami ili ukoliko se nije približio jeli mihrabu, trebao bi nešto da stavi ispred sebe. Ako je, dakle, u mihrabu, onda je otprilike to ta udaljenost. I, dakle, ukoliko klanja čovjek sam, dakle, klanja sunnete u džami i slično, Međutim, kada se klanja u džematu, tada je imamova sutra, sutra svih ostalih džematlija tada je imamova sutra, sutra svih ostalih džematlija, dakle, dok klanjaju u džematu, džematski doklanjaju zajedno. zajedno. Nakon toga, dakle, nakon početnog tekbira i normalnog zauzetog stava ili stojanja, nakon toga odpočinjemo s namazom. Učimo jednu od početnih, jednu od početnih dova. I ta početna dova, dakle, uči se u svakom namazu uči se u svakom namazu izuzev dženaze namaza. Izuzev dženaze namaza. Pojedini islamski učenjaci, poput hanefijskih pravnika, pojedinih šafijskih i uh, ambelijskih pravnika kažu također da se i u dženazi namazu uči početna dova. Međutim, ispravnije je da se dakle ne uči na dženazi namazu početna dova, već se uči sura El Fatiha, nakon toga se donosi tekbir, nakon toga se uče salavati, nakon toga se ponovo donosi tekbir, nakon toga se jeli, uči dova, donosi tekbir i predaje, predaje selam. Dakle, što se tiče ostalih namaza, kod njih se uči, uči početna dova. Pojedini islamski učenjaci na drugoj strani rekli su da nije propisano uopće učiti početnu dovu. Većina islamskih učenjaka je stava da se uči i početna dova i to je lijepo, to je od sunneta. Pojedini islamski učenjaci poput imama Malika i od njegovih jeli, kasnije uče, učenika prenosi se da dakle nije u redu učiti početnu dovu. Allah najbolje zna Možda je ovo bio stav imama Malika zbog toga što nije došao dokaz do njega. Na drugoj strani pojedini hambelijski učenjaci su zauzeli drugu krajnost pa su rekli da je obaveza proučiti početnu dovu i ukoliko se ne prouči nema namaza. Ispravna jeste sredina. Po ovom pitanju jeste dakle sredina, a to je da se prouči početna dova, da je lijepo proučiti početnu dovu. Ukoliko se kojim razlogom ne prouči početna dova, inša Allahu Teala, ako Bog da, namaz, namaz je ispravan. Od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame prenose se razne početne dove, brojne početne dove. Pa najvjerodostojnija dova koju bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Dakle, u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala prenosi se da je rekao čuo sam Allahovog poslanika alihi salatu oslam i primijetio sam kako nakon početnog tekbira Allahu akbar i učenja sure al-Fatiha alhamdulillahi rabbil alemin malo zašuti. Primijetio sam kada Allahov poslanik alihi salatu oslam donese početni tekbir za namaz, malo šuti, Nakon toga uči suru Al-Fatiha. Pa sam rekao, Allaho poslaniće, dao bih svoju majku i svoga babu za tebe. Ona mala šutnja, dok šutiš, dok ne učiš na glas između tekbira i sure Al-Fatiha, zbog čega šutiš, šta Je li u sebi nešto učiš? Pa je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, kažem, dok vi mene ne čujete, dok mislite da šutim, ja kažem u sebi Allahumme ba'id bejni wa bejne hatajaje kema ba'ate bejne al-mešriki wal-magrib wa naqini min al-hataja kema yunaqa thawbu al-abjedu min al wa gsilni bil ma'i wa thalji wal-barad. Dakle, što bi bilo u prijevodu, kažem, Allahov poslanik alihi salacom savjetuje Ebu Hureyru, preporučuje Ebu Hureyri da uči, dakle, i on ove riječi, pa kaže, ja kažem, Allahu moj, udalji mene od mojih grijeha kao što si udalio istok od zapada i očisti me od mojih grijeha kao što se čisti bijela odjeća od nečistoće. Kao što se očisti bijela odjeća od nečistoće. Dakle, ponovo postane bijela, očisti na takav način i mene od grijeha i operi me od mojih grijeha sa vodom, sa snijegom i sa ledom. Dakle, ovaj, ova je početna dova koju je zabilježio imam Buharija, imam muslim. To je najvjerodostojnija dova. Allahumme ba'id bejni wa bejna hatajaje kema ba'adte bejna al mešriki wal magrib. Wa neqini min al hataja kema yunaqa thawbu al abjadu min al danas. Wa qsilni min al hataja bil ma'i wa thalji wal barad. To je dova koju je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam učio. Također u hadisu Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala kod imama muslima zabilježeno. Dakle, i ovo je vjerodostojna dova, poduža dova. Kažu Allahu poslanik alaihi salatu wasalam učio bi ovu dovu وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Dakle, poduža dova Kažu, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam bi učio tu dovu kao početnu dovu nakon što bi stupio u namaz. Međutim, Allah najbolje zna, i ispravnije mišljenje jeste da se ova dova uči kao početna dova na noćnom namazu. Kada se ustane noću da se klanja noćni namaz, dakle na, na večer legnemo, klanjamo jaciju, klanjamo sunnete, ko se boji da će prespati klanja vitr, a dakle ko misli da će ustati kasnije i klanjati noći namaz odgađa vitr. Da vitr završi dakle na kraju. Da noćni namaz nakon što klanja je li privede kraju s vitrom. Pa dakle ustane noću. Kada ustane noću trebao bi svoj noćni namaz lijepo je posuneto je da odpočne s ovom početnom dobom. Vodžehtu vodžihe ledi fatara semavati Kako tvrdi imam Ahmed ibn Hanbel rahimehullahu ta'ala da je to bila početna dova Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam na noćinom namazu. I također drugi islamski učenjaci Bezar i drugi učenjaci hadisa tvrde da je to dova početna dova za noćni namaz. Također bilježi imam muslim od Ibnu Omera radijallahu anhuma hadisu u se kaže klanjali smo iza Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam kada je došao jedan čovjek i rekao, dakle nakon što je stupio u namaz, rekao je Allahu akbaru kebira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dakle, Allahu akbar, Allah je najveći za sigurno i njemu pripada brojna hvala i neka je on slavljen veličan jutrom i večeri. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nakon što je završio namaz, upitao je ko je rekao te i te riječi. Allahu akbaru kebira, walhamdulillahi kethira, wa subhanallahi bukraten vasila. Pa je rekao čovjek, Allahov poslaniče, ja sam proučio te riječi, nakon toga kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, zadivio sam se njome. Ona me je zadivila, otvorena su joj nebeska vrata da se uzdigne, da se uzdigne ta dova. Kaže Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma, od kako sam čuo te riječi Allahovog poslanika alihi salatu uslam, ta dova me je zadivila i njoj su se otvorila nebeska vrata da se uzdigne. Kaže Abdullah, nikada nisam ostavio tu dovu. Uvijek bih je učio na početku, početku namaza. Dakle, ovo je dova koju nije učio Allahov poslanik alihi salatu uslam, ali je čuo drugog ashaba da uči pa je odobrio, pa je odobrio potvrdio. A sunnet je, kao što nam je poznato, ono što Allah, poslanik alihi salatu wasalam, kaže, ono što uradi i ono što odobri bilo šutnjom ili, ili svojim riječima. Pa dakle, također, može se reći da je jedna od početnih dova vjerodostojnih zabilježenih u namazu, vjerodostojno zabilježenih u namazu, Allahu ekberu kebira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukraten wa asila. Također, od Enesa ibn Malika radijallahu ta'alan prenosi se da je rekao klanjali smo iza Allahovog poslanika alihi salatu wasalam pa se čuo čovjek kako dolazi užurbano i kako sav zadihan nakon početnog tekbira govori Elhamdulillah hamden kathiran tajjibe mubaraka fi. Elhamdulillah hamden kathiran tajjiben mubaraka fi. Neka je mnogo hvala ili neka je sva hvala, lijepa hvala, najljepša hvala Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik alihi salatu sam slično kao u prethodnom hadisu nakon što je završio namaz, upitao je ko je rekao te i te riječi, ko je malo prije rekao Alhamdulillah, hamden kathiran tajiben mubarake fi. Pa se čovjek javio, čovjek koji je proučio tu dovu, početnu dovu, nakon toga kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, vidio sam 12 meleka kako se natječu koji će zapisati tu dovu i podići je do Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidio sam 12 meleka koji pišu tu dovu i natječu se koji će prije da tu dovu uzdigne do Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, i ovim riječima Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam potvrdio je, odobrio ovu dovu da se ona uči kao početna dova. Dakle, kod Buhari i kod muslima u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala Allahume ba'id bejna wa bejna khatajaje kema ba'te bejna al-mešrike wal-magrib. Kod imama muslima Jeli, u hadisu Ali radijallahu ta'ala an, وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا Zatim hadis Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila kod imama muslima. I također hadis Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala kod imama muslima Alhamdulillah hamden kathiran tajiban mubarakan fih. Bilježi imam Ebu Dawud i Tirmizi od Ajše radijallahu ta'ala anha da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam također znao na početku namaza učiti subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk subhanaka allahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk međutim ispravno je da ovaj hadis nije vjerodostojan Dakle, ovo se vjerodostojno ne prenosi od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Ovo se prenosi od Ajše, radi Allahu anha, da je to ona činila, da je to činio Omer, da je to činio njegov sin Abdullah ibn Omer, da je to činio Osman radijallahu ta'ala an ponekada. Dakle, da su oni odpočinjali svoje namaze na ovakav način. Subhanak Allahume bihamdik, wa tebara kesmuk, wa ta'ala jedduk, wa la ilaha gajruk. Međutim, što se tiče Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, nije vjerodostojno, nije pouzdano zabilježeno, da je učio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam ovu početnu dovu. Dakle, nema smetnje da se ponekada prouči ta dova, jer su ashabi, oni koji su bili najbolji, daleko, daleko od nas u vjeri učili tu dovu. Međutim, dakle, ustrajavati i tvrditi da je ona od sunneta, Allah najbolje zna, dakle, nije, nije u redu. Čuli smo, dakle, prethodne četiri vjerodostojno zabilježene početne dove. Kod Buharije, ili kod muslima, te dove zabilježene su i dobro bi bilo dakle da se te dove uče, da se te dove mijenjaju. Ako bi se ponekad ponekada proučila i subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk nema smetnje. Kaže veliki islamski učenjak muhaddis učenjak u hadisu Ibn Huzejme rahimehullahu ta'ala koji ima svoju dakle zbirku vjerodostojnih hadisa kaže što se tiče početne dove koju većina ljudi običnih ljudi, dakle neukih ljudi uči, dakle subhanak Allahumma bihamdika wa tabarak esmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gajruk, ne znam da postoji vjerodostojan hadis od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji govori o tome i dakle to za to znaju da ne postoji vjerodostojan hadis učenjaci hadisa, oni koji se bave hadiskom, hadiskom naukom. Poznato im je da ne postoji vjerodostojan hadis koji govori o tome. Uglavnom, dakle, može se ponekada proučiti. Može se ponekada proučiti. Nakon početne dove, nakon što proučimo početnu dovu, neku od spomenutih, Nakon toga tražimo utočište od Allaha subhanahu wa ta'ala riječima A'udhu billahi mine shaytanir rajim. A'udhu billahi mine shaytanir rajim. I dakle to je najčešći način kako se traži zaštita kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana Jer nakon toga dolazi učenje Kur'ana. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kada hoćeš da učiš Kur'an, ti zatraži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana. Pa dakle, najčešće se kaže a'udhu billahi mine šeitanu rajim, ima ih koji kažu esta'idhu billahi mine šeitanu rajim, ima ih također koji kažu a'udhu billahi samijel alim i slično, dakle nema smetnje, sve je to dakle potvrđeno ili Kur'anom ili dakle hadisima ili učenjacima, govorima velikih islamskih učenjaka. Nakon proučene e'uze učimo Bismillahirrahmanirrahim. Učimo Bismillahirrahmanirrahim jeli? jer nakon toga dolazi sura el fatiha A sura el fatiha kao i sve druge sure, izuzev sure Et-Taube, e, prije negoli jeli, otpočnu imaju jeli, bismillu. Ne kaže se na početku jer bismillah nije sastavni dio niti sure Al-Fatiha niti ostalih sura, već Allah subhanahu wa ta'ala kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, najveći komentator Allahove subhanahu wa ta'ala knjige nakon Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kaže Ibn Abbas Bismillah je objavljena da bi se sure odvajale jedne jedne od drugih. Dakle, Bismillah ne ulazi u sastav sure Al-Fatiha niti bilo koje druge sure, izuzev dakle što se nalazi u jednoj od sura, jeli kada se govori o Sulejmanovom pismu i spominje se njegova sadržina i spominje se na početku tog pisma, jeli Bismillahirrahmanirrahim. Uglavnom, dakle, kada proučimo A'udhu billahi mine shaitanir rajim, učimo Bismillahirrahmanirrahim, jer nakon toga, dakle, trebamo, trebamo učiti suru El-Fatiha. Suru El-Fatiha. I vidjet ćemo, ako Bog da u našoj narodnoj emisiji određene propise vezane za suru El-Fatiha. Je li obaveza i proučiti ili nije? je li namaz ispravan ukoliko se sura El fatiha ne prouči ili je dakle samo manjkav, da li i onaj koji klanja za imamom treba da uči suru El-Fatiha i slično. O tome ako Bog da govorit ćemo u našoj narodnoj emisiji i o ostalim dijelovima u namazu koje moramo imati pri sebi da bi naš namaz bio ispravan. Do tada molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi dobro shvatimo, razumijemo, da po njima postupamo, da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim rade po onome što čuju i molim ga Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama.